la oh, hielo, suena. Tengo en punga la motora, dale turra que se hace la hora. Ando ribeteado, tío, por tu zona. Una bichilla ya no perrea sola. Desde que escucho Yakira, ahora factura, ya no llora. La guacha está preparada, Lolo, ¿y nosotros qué hacemos? Hoy salimos para la disco, apagamos el visto, marca mi numeral y te rompo el asterisco. Que tu gato no tire, que no se ponga rico. Lo mando para arriba con Jesucristo. Hoy salimos para la disco, apagamos el visto, marca mi numeral y te ¿Te acordás que tu novia decía que no me junaba? Yo sé que vos sí, sí, conmigo no fuiste difícil. No, soy carro y te subí al caño de mi bici. Te puse a saltar la nalga, como salta el Easy. Mmm, easy. ¿Y la guacha dónde están? Que ando con Jorgito en la RAM. Ready pa' hacerte blam blam. Uno yo se el turro, el matatán. Pero no es muy muy, tampoco tan tan. Hoy salimos pa' el baile. Lo trago bajando pero es malde. Vamos a andarle que se hace tarde. La pita se puso que arde, no es pa' cobarde. Hoy salimos pa' la disco y apagamos el visto. Marca mi numeral y te rompe el asterisco Que tu gato no tire, que no se ponga rico. Lo mando pa' arriba con Jesucristo. Hoy salimos pa' la disco, apagamos el visto. Marca mi numeral y te rompo el asterisco. Que tu gato no tire, que no se ponga rico. Lo mando pa' arriba con Jesucristo. Hoy salimos pa' la disco. JB, mami. Lala.